Seroncong kiriman Bapak Sudarsono. Srengenge wis ngliwang endhek ing kulon. Ing ruang ICU Kari Prabarana Ijen, Narswari wis dikongkon bali mring sempidi saperlu ngurus bali somah lan Ardono anake lanang. Prabarana nyedaki dokter sing lagi metu saka ruang ICU, takon kahanane Prayetno lan Proborini. Dokter sing umure sak mlebokake stetoskop ana sak kantong dinese wonten bab ingkang misterius ilmu kedokteran boten saged deteksi prayogi katambah lambaran ilmu magis kangge sabyantu maliyake sadherek panjenengan menika nggih katrangane dokter mangkono praborono ngenam pikiran dheweke yakin prayetno lan probor ini kena teluh dumadaan hapini muni jebul sing ngebel probo adine ing semarang ngabarake yen dheweke wong limo wis ndarat ing bandara ngurah rai denpasar ora suwe meneh wis tekan rumah sakit kasih ibu ing kono praborono ora ngerti sing teko kuwi sapa wae dheweke ambekan landung buang hawa mesesek ing dodo. Ora nganti sejam Prabu Dewi wis tekan bebarengan karo sisiane peringati. Wong tuane Prayitno ya Pak lan Bu Pratikta sarta paraga sepuh umur swidakan luwih. Senajan rikmane wis putih memplak klebu alis bringos jinggote nanging katon isih giyeng. Manuhara nepungake asmane Hadi Wijaya utawa Ki Hadi spiritual saka tlatah Banyumanik. Wong limo banjur gentenan mlebu ICU. Ndeleng saka cedhak kahanan Prayitno lan Proborini. Bu Pratikto kawistara ngempet tangis nyumurupi Proborini calon mantune nandang cintraka kaya ngono. Srengenge wis angslup ing cakrawala barengi tekani Nyoman Roko lan Imadi Nurjana. Tetepungan ing lobi ICU banjur pisah sesowangan. Proborono Bali ngetrake Probodewi pringadilan Bu Pratikto menyang Sempiti dene pemangku loro iku Pak Pratikto lan Ki Hadi Keri ning kono Kita milah jejibahan ki kula lan Bli Nurjana ingkang ngawekani balian pengwa saking Karangasem lan Datu Karuniku dene ndika Ki Hadi kula pasrahe kayuwanane rini kalian prayit klebet ramanipun punika. Griya ing sepiti sampun kita pagri mantram sekti paringanipun resi markandiyo saking Puragung Badung. Sumangga kersa ndika menawi wonten mlesetipun ancas saking balian kali niku, monggo borong anggenipun merantasi karya. Mangkono krenai pemangku nyoman raka nalika wis nyedhaki wanci tengah wengi. Tengah wengi mujudake wektu sing dipilih dening para balian pangiwa kanggo ngirim gendam teluh destilan santet klebu yen padha adu katiyasan. Wektu sepitin trim lakune para buta kala andahane Dewi Burgo, nyebar wisa candala lan pepati. Siyoga gati pemangku loro iku padha milih papan permati. Pemangku Nurjana milih papan kaya wengi sadurunge. kalingan wit sente subur lungguh ing mori putih. Ing ngarepe gumletak pratimo koco pengilon banaspati, silian soko pura luhur uluwatu. Pemangku rokok ing sisih kiwa gedong ICU, ing sak ngisori wit sawu kecik sing rodo lindu. Dene ki hadi sakwite sholat hajat, lungguh semedi maladi ning ing kursi rodo moncot. Let sedelok rosok on angin niup muser, mung ing gedung ICU kono. Lampu ruangan biar pet koyo arep mati dadi akib piranti monitor ing ruang ICU keganggu. Perawat metu arep periksa listrik ing lobi siaga yen listrik mati. Nil pun bagian genset sadangan supaya siaga. Aneh. Sing keganggu mung areal ICU kono, ing perangan liyo rumah sakit iku listrike tetep normal. Ki Hadi kusuk anggone zikir. mirip ditasbih saka dinggul bengkli. Orang ngerti sangkan tarane ing ngarep lawang ruangan ngadek wewujutan loro sing gegiris. Sing siji ireng janges kulune diwud-diwud kukune dawa landhep, mripat mloro ombo abang jinggo, untu ringih-ringih lan siung landhep. Ilate mblolir dowo dawa ketes-ketes idune, napase ngos-ngosan, ngongsrong kaya mesin diesel. Dene sijine modho blegere, mung wulune lorek blang ireng putih, polahe pating grajik arep mlebu wang ICU. Nanging naliku arep jangkah melebuono tenaga gedhe sing banting. Wawujutan gegilan iku tiba gelangsaran karo bengok. Tangi meneh ngetok karosan meksu arep mlebu kamar perawatan. Nanging bali ke banting. Soyo waringuten wujutan kuwi nyebar ngiwo lanengen. Pupuyo arep mlebu saka cendhila lawang Aisy wis dirajah mantra dening Nyoman Roko. Raja saka pendhedha Resi Markandya. wewujutan sing mlipir mangiwa dipethokake dening Nyoman Roko. Dredeg udreg tan kasat moto tarunge balian madi sempono ing batu karo lumayan nyowan Roko pemangku Banjar Sempibo. Wewujutan medeniku ngeru karo lunjak-lunjak nrajang Nyoman Roko sing nggawa sada lanang. Saka cangkemi sing mengombo kuwi murup genimu biar kaya arep ngobong. pemangku roko wes waspodo siglongin danilannya betaki sodolanang matra megik pangliakan putih dirapal sebetan sodolanang naton yang onggone wujudan ireng janges kui nanti harap sang pak pratikto sing dengkelen kepedian manoni kedadian ini tangan rusoiku ngeranggeh sirai kukune sing landhep sumedya ngites ngremuk sirah Pak Pratikto mung bisa pasrah nanging wewujutan ireng kuwi bali bengok sarosane ana wewayangan melesat cepet ngampleng sirah lan remet pelanangane wewujutan gilani kuwi melayu sentoyoran Ringisan nyekeli pelanangane sing remuk lan ngrasake perih ing awake sing tatu warang keranjang gudras getih Ing wektu kang pratitis wayangan, Ki Hadi mencolot nyedhaki Pak Pratikto sing kaancam bebaya. Kanti amalan sokayat suci Al-Qur'an dibarengi mantra raja kala cakra kasil ngusah sing natoni wegik panjilmani balian madhe sempurna. Wewujutan iku bali ning dangkane batu karu kanti tatu arang kranjang. Dene wujudan lorek sing mlipir menengan dipethokake dening pemangku Banjar Serangi Iman Dinurjana. Modho kanan sing sisih kiwa gedong ICU ing pemandeng tan kasat mata wujudan loreng kuwi panjilmani balian Kadek Rudra. Balian saka Banjar Buyan Karangasem iku ngetok kabeh kawigegane. Niat kerampungi pepalange laku cidro. Ngancap lan ngerangsang Madinurjana kanti matram pangliakan diwong. Madinur Jono ora kepingin buang waktu. Mantram suci paringan soko pedondo resi putro bayang ing pura lahur uluwatu watu dirapal. Soko pangilon banaspati jedul wujudan koyo barong. Nanging gedini mungsa kucing. Pemerincing koyo suara gento mencolot raboso wujudan loreng. Gumerah anggone podo tarung golek lenani mungsuh. Naliko rodo kendo pangrang sangi wewujutan loreng banas pati rajang wani. Cakare sing landep ngerayah meripat meloloni wegik loreng. Njerit sakayangi meripati coplok gudras getih. Arep melayu bali nanging salah dalan malah moro meringpapani ki hadi sing siogo. Tangane sing sesisih kasil muntiran mortes tangane wegi kuwi. Saya bengok gembor kelalaran, kelaran-kelaran kelaran lan ilang ing petenge wengi. Tahanan ing ICU Bali sepi. Lampu listrik sing maune biar pet manjer padang. Dokteran perawat jogo marani proborini lan prayitno sing isih ditaleni ing filbet. Deleng monitor sing grafiki teratur niti kahanane pasien dokteran juru rawat gumun tatu-tatu wudun pecah lanset gilani ing onggone praborini ilang tanpa tilas kulite bali resik putih merusuh tanpa no tondo-tondo tilas tatu leloro rayetno malah kaya wong bingung ora ngerti mapane ngendi saya kaget bareng meruh praborini uga ana ing ruangan kono nalika diuculi saka velvet padha nggapyuk rerangkulan Proborini nangis ing dodone Prayitno. Pak Pratikto mlayu mlebu ngrangkul lelorone. Rasa bungah kali saka bebaya puja puji syukur kaaturake ing Sang Hyang Pepada Gusti Allah Kang Maha Asih. Edo kahanane ing Banjar Batu Karu, Balian Madi Sempono ngreng-ngreng ngarworo. Siraya bot ketaman taman rasa ngelu pelanangane remuk. pakaryane minangka balian pengiwa sing kawentar pupus saknalika kari dadi paraga tunadaksa urip dadi rengganing keluarga lan barengi wektune niluh mantriya tiba kepleset nalika mudhun saka tlundaan loteng tiba kebanting lan sikile dadi cacat separo semper sauntara kuwi atusan kilometer sisih wetan balian kadek rudra wuto meripat lorone kena cakarane banaspati pura uluwatu. watu tangani tengen cacat kepri selawasi mergo diuntir diringki hadi wijoyo Made Palguna sing wektu kuwi ndeleng Kadik Rudra gulung kuming wedi kepatilan dia mlayu bali menyang Krambitan. Nanging kedayan ati trataban kaya dibujung, anggone nyetir mobil kurang waspada kaya ana kucing mlayu nyabrang dalan. Kupiyo ngindari malah mobile nabrak cagrak listrik, mobile ringsek, kacane pecah-pecahan kaca iku ranjang mripate. Ing papriksani dokter spesialis motopal guna nandang cacat uto permanen. Koyo paribasan Jawa, sopo nandur bakal munduh, sing gawe daul wis munduh woing pakartini. Tumpengan prasojo tondo syukur ing sepidi, proborono sekeluarga wis kali soko dauru sambikolo, suryo sumilak ing sisewetan bidat pepeteng wanciratri. Iki cerita nyoto soko Bali, ngenani teluh Bali. Salam Cimatres. Au.